Those were desperate times, and they called for desperate measures. Program sorozat, melyben leleplezzük a második világháború sötét titkait. Háborús titkok. Minden hétfőn 22 órától a Viaszat Historin.